Hala, Anne-Marie Brute, hemen gira istuitzeko xar eh, etxian, kafe baten inguruan, eta bi eh, hemen uh, Andre ere gurekin ditugunak eta erranen duktenak beraz, uh, zer kondatzeko, baina lehenik Anne-Marie Brute errain dugu istuitzeko xar etxia, Fondation de France egiturak autatu di la, berba errain daukuzu zengatik. Eh, proiektu hori nahi ginen eh, gure etxea eh, ezauta hazi, gure herritarrer. Alainan ez da biziki erretz ditia beti gure etxerat, alainan adidunen etxea ez da beti uh, heldu gira usaian beharra delaik, ez lehengu. Ordean lan bat indu eskolako, istuitzeko eskolaikin, haurekin, haurak izan dira gure etxeat dintida hasteak guzi eta gure uh, saharekin intuzte atelierak, eta atelierak horiek bertzien animat Eh, animator animatorbak, eta hek e, eh, heldutzen eh, kanpotik eta behargintin pagatu, eta pagatzeko horiek denak behargintin e, sosak, eta Fondazioa de Franzak landu gitu lehen urte hortan, eta hola hautatia izan gira aurten konkur bat, nazional batean, eta presio eder bat ukaitelan ginuke, e, euro, Eh, berriz uh, eh, arzeko eh, mhm. gauza horietan, segitzeko, ez berriz, segitzeko, haigira beti sosketa horien mhm. segitzeko, mhm. eta hartako behar dugu biziki jende mobilizatu guta, guretako botza emaiteko, internet euh, bidez, hala. hartako e, gira egun zuekin, eh, behar ditugu eh, ezauta hazi zer egiten duku, eta hola behar baxantza ukaindugu dugu segitzeko Fondazionat de Franzekin, hala. Mm. Egunon, nor zirazu? Ikma, etxemen di, azpandaga, azpandaga. Eta aspaldi hemen zirela? Beratzi urte. Beratzi urte. Ala. Eta zu behiza? Nik uh, hiru bi urte terdi. Eta mm -hmm. nortzi da xuxen? Nagi ertaiet. Eta mm -hmm. nungo taha? Azpan naha. Hordion, mm eranen daukuzie? Bisitak uh, ukaiten dituzi ezik hastean hemen, eh? Hau horiek. Ba, ba, ba. ba egizutu utxiten. Zer zentziste hau horiekin? Justeta. Aba? Haurrek bezala. Heek hokio, no? Txindatzen eta... Kantuz, alizizte, kantuz, teatria induzie, teatriare, eh, ah. eh? Me, nola, ez pitaki nola den de minik. Ah, bai. <laughs> Batian kesu, bestian kontent, bestian uh, denetaik, mm. imehar. Ja, ah, eta... Zin tipio eta ernio dira. Zure begiak ere, eta pizten dira hori aipatzen duzulaik. <laughs> ja, nik ekin handiz. <laughs> Denetaik egiten duzie? Denetaik. Denetaik. Hori jatuak egin lan. Gaztetzen gira. <laughs> Ba, ba eta hori, hastean zomat aldiz, Anne-Marie? Haste hartu guzieta, eh, atxalde guzietan, heldutira. Eh, eskola denboran, alainan bakantzetan ez dira hor, baina aste hartu guzietan, heldutira, eta eakutsiko dauzuk jo lekiak, eta hor, baute programa deia ina, eta bakite haurek, zein enduten gure jendekin, heldutielaik, baina hauei hiru urte iten lan hori, ordean ez hau zentuzte, biziki untsa, ah. zonbait, alainan eh, batida zonbeit, hiru urtez gioz, geroztik heldutielaik, eta hor batida bat biziki eh, nola erraindu elkartasun eh, eder batzu, eh? eh bai, bai. Hala, ikusi duzu nola begiak dirdidat zentien, baina denenak halatira, bai, Eh, eta hori nahi ginuke ahunt segitu, behan segitzeko, holako kalitateko errenkontrakiteko behar ditugu eh, eh, jendeak e, hartako animatzale, ba, eta hen batzeko behar ditugu diruak hartako du Fondazioa de France konkurra nahi ginuke be, iazi segitzeko holo Bizpairu bizpailu urtez, beden, hala, hala, hala. Eta zuk sekulon tindatu, tindatzen aizan zinen azu? Bene, haurekeak jakusten. Arzen gia serioski, ez sobera, eak usteko sobera geizki iten dula. Eta haur horiek erraiten gero kasu? Ez, ez, iten hek untza. Hek launtzen? Hek launtzen eakusten guri. Elgarrekin iten gauza biziki ederrak, horiek ez ditutenak itenal, haurek iten dute, eta eta horiek erraiten dute, nola iten, behar duten haurek, ordean, baba, ba, biziki. Errazuk, Beherian den tablo hua, beherian, txartzean den tablo hua, gelditzen diz, eakutsia? Bai. o... Oh. <laughs> Zuk parte hartu zuertan? Ezazu ze nula ez gintzangoek plazan bezala. Oden, esplikatuko dauku, Anamari Brutek, eh? zer den hori, eh? Hori haurak helduti da hastezken uh, eh, guzi, eh, asistant maternenak helduti da haur tipiekin, tipi-tipiekin Hiru, urte eta hiru urte handienak. Hala, eta jarekin intuzte ordean tabloak ikusit eta bakotsak bat ida, tablo bakotsetan bada xar baten fotoa, eta haujain fotoa, elgarekin inabituzte Eh, tablo hori, ordian eh, hori eksposatia da alainan gure entradan, ara? eta eta hola iten du, gauza guziak hola eh, dinamika hortan ari gira lanian, eh? ea guztia zer egiten duzten gure, gure etxean. Ara, eta... Grazu, maliotetan ta jartzen argazkia hola emanada, da, potretian, zik itxasbazterian? Jo, <laughs> <laughs> ez ez, ahitzeko da eh, nola egin, izterrek eta hori giri. Hora e, berriak ere kurritzen duzi epizkat, eh, aurroriekin? Ba, ba, ba, mintzatzen dira untsa, eh? eskoraz, goraz, kasu, eh? Ba, ba untsa, zeiti adia, eta zeiti, eh, duidu azeiti teme daute, isi isi hila eta eh, genditzen, oh. La que douche, mais c'est Ba? Hori gabe, triste hemen diteike? Xahar. Hala, egia ba, ba. Gaztetasuna eta bizi ekartzen. Hala, pestu atu hori. Obe itzen eta denak. Bo, ordean, jende eri zerran behar du. Boska dezaten, ziendako, hemengo, eh? Gabe, dudaik gabe, boska dezaten ziek segitzeko hemen hauren bisita ukaiteko. Ah, txipitxo hoek, eh, hilateko baino, itzulik ekabera eta... Ah. Ze, eh, gaizu. Besuetan, eh, goztian egiten ilan. Atxikitzen duzu besotan? Oh, txipitxo. Oh, Altzuan, eh, goztian egiten. Ah. Hala, bombe, plaza egiten du, eh, zien ikustia. Nola? Ez sinici e, sinecie. Emastiatex gausi beraitin alde. Oh, es gumini joek ta. Eta da bai. Eta bai. <gasps> Ah, Bon, be, hala, Anne-Marie, ez dakit ze behar den gehiagoko ikerana? Eh, kondatzen du dula eh, eh, jendetan, guetako boskatzeko, behar du ariatu lehen eta ez da bai. zain ordean denen behar abadugu mm. eta hola segitzeko. Bai. Zein behar da, noa adion behar da ze? Epa bauxaleko eta jo eta jo behar da klikatu eta ez besteik, eh, <laughs> <laughs> Hala, erain dugu. Eh? eh? jakin behar da, gure etxea dela bakarrik, gure departamentu orotan, eh? ez, dela besteik, eta mm, hor eh, ez, dela bakarrik etxe saaren eh, konkura, baina eh, batira dira asoziazionak, dola recherche, iten denetaik, hor mm. dian konkurantza biziki-biziki handia guretako, eta nahi ginuke, egon gira haste bat lehen, eta huei, ez gira gira, eta behar dugu denen, denen botza ariatzeko lehen. Ja, noiz bururatzen da? Ez, jakoitzen bururatzen da, hodian azken egunetan gia, hor, ah. hartako denen behar abadugu, ha? araiz, araiz, eh, pausalekuen, dako, ba, ukaindu zie, eh, nola errain dut. Hale, un klik, hala. <laughs> ba, mil esker, Anne-Marie. Mil esker, Izan, izan ziste beti hola, piskor? Mil esker. Eh. berezik bauzia iteko, jadiotik? <laughs> Ezo zezako izut. Familiari. Ane, aneak, uh, Michel Markari, eskutatze izut zehuratze. Be, lanetan nahi delaik, jadigua. Bo, untza. Ara. Eta xuk, Michel Etxubegi, ahtetan kantaz. Ba. Oh. Eskualduna gure kart, gure eskualdekoa. Eskualdekoa. Ana, berriz ere argiak eta begiak berriz ere argitu zauzkitzu. <laughs> Istantian dantzan hasiko. Hale, guazen. <laughs> Mil esker. Ez da zen.